Egun honen zuleak eta ongi etorri beka amabosteme sortzi artekoen kirolarien lehen emankizunera. Gaurkoan eskubaroia pilota paletan aipagai, peio best ziberozpor atarratzeko jokalaria eta joana aristoi airetik elkarteko pilotariarekin. Beti ere gazteekin kirol horietan zer egiten den jakiteko eta heldu diren urteetan segitzekoak izanen diren kirolariak nor diren jakiteko helburuarekin, gurekin adiegon, ona, beka emankizuna. kizuna. Egunan joana gistoi eta peio etxebest eta ongi etorri beka emankizunera. Egunan. Hamasai urteko bigazte ziste, txepare lizeoan zuen ikasketak eh, egiten ari, baina ona hurbilduko diren besteak bezala kirolari purpurak ziste, hori da? Bai, hori xe. Bai. Zurekin asgiten eh, joana, espikatzen aldaukuzu noiz eta nola hasi ziren kirolean? Ebe, hasi nintzen uh, sei zazpiochtetan, eta ene gura soek uh, eh, eskribatu ninduten eh, airetikeko klubean, eta beraz uh, trebaketetara joan nintzen, eta ara. Pilota bere alea hasi zinuen? bai, palan eta eskuskan hasi nintzen, uh, airetiken uh, biak proposatzen zituztelako eta ondotik be, pilot, fe, eskuska utzi nuen uh, baitzen. Pilotaik aparte, besteik? Uh, bai, tenisa hasi nuen eh, kanbon uh, beh momentuan. Zendako pilota, beraz? Uh, ez dakit, uh, betikoa izan delako eta eneanaiak ere eskibatu baitzituzten, uh, ene gura soa egura zara. Zuk, peio, eskubaloian aizira, besteik entzatu zinuen? Ba, bai, e, egin eto txaiaketak errukbian, baina egin gustukoak beraz eh, eskubaloia segitu dut. Nola zenako eskubaloian? Nok zitu hortan sartu? Ene familiak eh, eskubaloia praktikatzen zuen, eta berezik hene eh, kusiak. Eh, joan ginen eh, trebaketa batera algarrekin, eta berak eh, gelitu zuen ez bai zuen eh, gustuko eta nik eh, segitu. Suposatzen da, bientzat kirolak garrantzia baduela zienbizian, bizian, baina zein einetara edo obekio erranta, zer ikartzen da utzu kirolak egiteak peio adibidez? Enetzat eh, da plazera eta kompetizio asmoa eta lagunekin elkartzea asutot. Zure joana? Berdin eh, plazera eta eh, motivazioa denbora honak pasteko garaia da kirola egiten duzu, baina kompetizioa aipatzen zinuen peioa adibidez, kompetizio hori gabeko kirola nola atxemaiten duzu? Mm, enetzat pixkat eh, ba, garrantzitsua da kompetizioa, me gero ere bai da mm, garrantzitsua da ere lagunekin eh, praktikatzea eta horrek e, ere plazegara erakartzen du. Beraz, e, eh, kompetizioa garrantzitsua da, baina egiten alda gabe eta zien eh, zure taldekoak eskubaloian talde bat izanki, denak zure ustez zurekin adotz lita izke? Ene ustez eh, gure inan eh, bai, me gero mm, bakoitzak badu bere iritzia, me ustez bai, denak adotz gira orta. Eta joana zure airetik elkartean, bada olako zinez kompetizioa garantzitsua dela, edo ala ere plazera gehiago nola ikuste honzun? Be, guri fe, tipidanik eh, plazeja, fe pilotan eh, aritzean eh, plazeja hartzea e, jana izan zauku, baina e, lagunekin, fe pilotako lagu, lagunekin e, kompetizioan e, ere gauza du motivazioek hartzen baitu e, entrenamendutara joaiteko eta fe kompetizioa gabe e, tristelita izke, bai? Ba, ba, bai, gero, zuk, e, zuk duzu egan behar, baina motivazioa kompetizioak ekartzen dutela, jana idu kompetizioik ez balitz, entrenamendu edetara joaiteko motivazioak kenduk liratekela? Bai, enetzat bai. Bai, enetzat ere. Zta... Elburu bat sortzen du. <clears throat> Zer da elburu hori? Ba, obea, izai, ob, eta... Arik eta urgunen joitea. Bai. Guai, eh, kompetizioak egiten ari ziste, zu joana usteut eh, duela guti hor eh, balinean e, ipagaldeko pilota batzordeko irugarren mailan txapeldun izan zinela, norekin ari zinen eta nola pasa duzu txapelketa? E, be, Bernadette oksobilekin ari nintzen, eta be, biskiuntza pasa dugu, ezkinen eskinen bate irabazte helburu, baina fe, untza ginen helburua, eta ara, be, pixkanaka, pixkanaka, e, eta behara. Bernadet Oksobi, hori da? Bai. Zer bat urte ditu? Gutxi gora bera. Uh, bera, oita mapos, gai urte. Eta maka eja da. Gan nahi du, zu esperientzia askoz gehiago duela, horrek laguntzen du? Bai, ene ustez, bai. Horrek gitu uh, eh, bidiratu uh, eh, finelara. Zaztekoa da behar bada, amasei urterekin uh, pasa zirela, Olako ahangurarik eh, bazen edo? Be, ez bortxaz, eh, fe, fe banakien zela presiorik eta ez ginoela irabazteko elbururik eta tranquilek iten ginoela beraz, untsa pasa dut. Eta justu hor Bernadet hortan eh, errol berezi bat ukandu edo Bernadetek? Be, bai, fe zuen bate presiorik emaiten eta fe biziki eh, gusturari zen eta helgarrekin ari ginen, motibatzen ginen, eta ara. Zuk, peio, atarratze duzu bihotzean, atarratzen ari baitzira, baina uste duela orain bi urte, irisarriko jokalariekin ari zirela, espikatzen alda okuzu piskat? Uh, eh, elkartu gira bitaldeak, maila hobeago batean jostat, jokatzeko, eh, bar gintuen eh, bitaldeak elkartu, eta beraz, uh, be, antant delako bat uh, sortu dugu bi uh, eh, taldean artean. Ez inuten aski jokalaririk edo zinez mailaren arabera eginda? Uh, eh, zinez mailaren arabera eginda, zenta jokalariak eh, baginituen, aski baginituen, baina gero maila honean jokatu behar ginoen, beraz, uh, ara. Entrenatzailean, undik heldu da, atarratzetik edo irisagitik? Atarratzetik heldu da, matietozean deitzen da, biziki... Uh, garrantzitsua da atajatze uh, eh, klubaren zat. Uh, ala ere eta atajatzen artean, bada lehiak urtasun eh, hori, uh, maiota edo entrenamenduetan uh, joaitean, ez da olako uh, gauzaik ageri, ez da ez izte gatazketan hasten. Ez gatazketan. Ba, batzutan uh, kitzikatzen gira, baina ez da gaiztoa. Eta beti uh, umore uh, egiten da. Eta hori, bi irisari eta atarratzek autatutako proiektu bat izan zen, hori da? Formakuntza bultzatzeko, ze, zer ziren helburuak? Bai, hori da, jokarriek eh, eh, nahi duten eh, mailan eh, jokatzeko eta maila gurenean eh, jokatzeko, alduten mailan eh, jokatzeko, ustut zien eh, gura goko mailetan pasatzen dena segitzen duzu adibaz peior atarratzeko zeinorek haien multsoko lehenak eh, bukatu dute 2008 bat garen eh, urtea hola bukatu dute segitzen dituzu haien partidak Trefosta, segitzen ditut uh, aste buru oro eta psiki konten haien zatzen eta gugira haien segida beraz uh, espero dut uh, horretan egonen direla eta Zuk joana, el, zure elkartekoak, airetikeko elkartekoak, edo lehen mailakoak, baliniko lehen maila segitzen dituzu? Uh, batzutan bai bine ez bortxaz. Eh, ez dut eh, ekipa bat bortxaz uh, zehazki segitzen, fe, gure adinekoak gure, gurekin entrenatzen direnak, baina bestenez ez bortxaz. Ez zira hola, dibiaz haste burutan, uh, ustez peiok baiezko erganen dautzu, behatzietan badela ikola ma, matxak garrantzitsu bat, joan enda ikusteat hola, ez duzu gauza bera, ez da espiritu bera? Ez da bortxaz espiritu bera, gero ez da ekipa ainandia ere berba, beraz ez gauza kalatzen ditu behar da. Baina ez dakit ez, baina gero finalak badilarik edo hola eh, bai, elkartzen gira. Eta oino maida gora goan eh, ikusteko, adibidez, eh, peio behitz ere, eskubaloian, eh, de bat edo lehen maila, maila gorena segitzen duzu ere? Bai, eh, ez, eh, Ez eh, atajatze bezain ban, me seitzen dut, eh, soiten ditut eh, matxak telebistan garrantzitsuak direlarik. Eta zuk joana, lehen maila justuki guai, adibidez Maritxu Uzet eta Maia Etxeleku bezalako izenak eh, segitzen duzu pixkat? Izenak bai, badakit uh, untsai direla eta garrantzitsua direla, baina ez ditut bortxaz haien partidak uh, segitzen eta ara beste kirolak, adibidez uh, edo futbola, besteik segitzen duzue. Kirola maite izanki, bada olako zait? Nik uh, baixe dut uh, bereziki rugbia. Bai, nik ere. Eta pixkat zango uh, baloian uh, gutiago. Ze mailatan? Errugbia uh, top uh, amalaua segitzen dut. Eta gero uh, munduko kopak eta dena eh, segitzen ditut. Zure talde oberena, zoin da? Baiona. Baiona, baiona prodebian da. Jana iluke eh, prodebia ere segitu beharko zenukela? Segitzen dut eh, bihotzeko taldea eta eta um, espero dut eh, berriz eh, topa igoko direla eta orta segur Biotzeko taldea ipatzen duzu, ez duzu maule biotzeko taldea? Ere, bai dut eh, biotzainitz. Biotzainitz dituzu. Ta zuk joana, eh, rugbia zemailatan mailatan eh, duzu? Eh, nik segitzen dut eh, topa malaua eta batzutan uh, prodebia fedepende ekipetaz. Eta besteik, kirola futbola, ba, errugbia aparte? ez, Istante bai, bigarren zatira pasako gira, entrenamenduena. Ala ere, galdetu nizuen emankizuna hasi autu bat, eh, kantu baten autatzeko, zuk joana autatu zinuen, iru soinuren zertarako kantua, zunako edo, zertarako? Uh, kantua botatu dut, uh, doinuak gozatzen nahuelako eta eta kantuak gozoatzen baiten baitutalako. Usuen zuten duzun kantua da? bai, beraz berriz ere zuk berriz entzun dezazun eta guk peiorekin eh, be, lehen aldikotze edo behar da ezagutzen duzula kantu hori, baina entzun dezagun eh, bere ala. kanpoan eta bere aurpegian hain beste hitz bortizki baita ere hain beste korpe know. Beka, biarko kirolarian emankizuna segitzen eh, ari ziste, gurekin peio etxebest eta joan Aristoi eh, ditugu, entrenamenduak aipatuko ditugu guai erran bezala, behar ba, baina eh, ala ere zehaztekoak anto hori biskat biziki dira joan, auto hona egin duzu. Abe. bai, nik biziki guztuko dut. Entrenamenduak aipatzeko, entrenatzen ziste normalki, ez ban izoker? Bai, bai. bai. Zu joana, adibidez, zen bat aldiz entrenatzen zira, hastean? Ebe, bai honan izalarik, liseoan izalarik, entrenatzen iz uh, liseoan. Uh, beraz, entrenatzen gira hastelen atxetan, astezken atxaldetan, eta ostegun atxetan. Eta gero klubearekin entrenatzen gira... Uh, eh, Aste buruetan ez ari edo bestenez ezkira entrenatzen eta bagoaz eh, Ipatzen zinuen, eh, liceoarekin eh, entrenatzen zinela, zer da, liceoak, uh, eh, bazuzu jende liceoan entrenatzeko, edo zer da? Kazenen Kase bada, uh, esporretzit opzio bat, eta beraz opzio, hortan niz, han entrenamenduak proposatzen dituzte. Zer bat ziste hortan? gutxi gura Eh? Etxe paretik gira amak bat edo amabos bost bat pertsona, eta gero bat dira kantokoak, bestakit susen zamat giren baina ara, badira kazenekoak kasenekoak eta lui dufoakoak. Eta hortan eh, nahi duenak eh, sartzeko para parada du edo nola pasten da? Ebe urte hastapenean, fe bigarrenan sartu eh, udan, badira testak pasatzeko eta, ba, eta batzu hartua dira eta beste batzu ez entrenamendu fisikoak egiten dituzu edo beti pala nahi ziren eh, alizizte? Ebe, eh, iten bi entrenamendu fisiko eta bi entrenamendu tekniko eta mutikoek eskuskan entrenamendu tekniko bat. Zuk, peio, olako zentro batean zira, sporretit edo batean zira edo? Ez nik eh, bakarrik egiten ditut lisoan izan eta ba, astelenetan eh, ba trebaketak prestatuak eta ene entrenatzaileak ditu eh, bidaltzen eta nik egiten ditut uh, izioko lagunekin edo uh, kirolariekin eta gero uh, aste azken uh, ratxaldetan uh, joiten gira egisagira han biltzen gira atagatzeko uh, taldea eta egisagiko taldea eta gero uh, astira latxetan biltzen gira atagatzen uh, bi ekipak Hori da, zenta zehaztu behar da, atarratze eta irisari ez direla hain urbil, eta bien batasuna eginez, eh, entrenamenduak behar direla aldizkatu, partidak ere hola iten Bai, uh, eh, partiden, partiden zat, uh, eh, baitugu bi partida uh, etxean uh, ilabeteka, beraz uh, eiten dugu bat uh, eta bat uh, irisakin aldizkatuz entrenamenduetara berriz eh, diteko, aipatzen zinuen astelenetan izoan iten zinuela, entrenatzaileak prestatutakoa, eta lanu, lagunekin egiten zinuela, zer da, igor, igortzen dautzu programa bat, eta egin behar duzu, baina e, baloia unkitzen duzu hortan? Ez, hor, eh, justu fisikoa da, justu korrika iten dut edo fisikoa, aldiz uh, atarratzera joiten direnak egiten dituzte baloiarekin edo batzutan egiten dituzte uh, eh, entrenamentu fisikoak eta irisagin eh, berdin. Beraz, zu baionan izanki ezin baituzu edo ez baituzu aukera berda irisagira edo atarratzera joaiteko, hortako zure lagunekin egiten duzu e, eh, txiparen, eta bestek bai aldiz badutela entrenamendu bat beste, soma, beste jokalariekin. Bai, hori xe. Eta zentroa aipatuz, porretu hori, Ez zira barne, baina existitzen da sporretut bat, hola? Uh, ez dut zagutzen, aldiz badira eh, de Paul Franz zagutzen da, fe, eh, deitzen da, eta han dira jokalariak, me saikatuak dira, eta oberenak dira, eta han hor bada neskentzat uste dut badela uh, oloruen, bada Gero bada tal, afen, bordali inguruan, eh, tolosa inguruan, eh, eta bar. Eta gero bada frantzia osoan, eta mutiko entzat, bada bat eh, pauen, bat, uh, bat talanz inguruan, eta eta gero berdin uh, neska bezala hiri handietan. Hala ere, hainitz, nahiz eta ez zolako zentro batean izan, hiru entrenamendu hastean gehi partida, hainitz egiten duaz? Bai, pixkan, me enustez, uh, maila honetan konkurentzian eh, sartzeko uh, hiru entrenamendu horiek eh, sartu behar dira programan. Justuk ez baitugu aipatu edo gero aipatuko baitugu, ze mailatan ari zira? Ari gira region uh, elite mailan, da mm, bigarren uh, maila uberena, frantzian, eta hori duela bi urte, ari gira maila honetan. Taldeak uh, nundik uh, akitania berritik, uh, zer duzue urgunena? Uh, akitania behitzik heldu dira eh, ekipak uh, da Poitie eta Nioh beraz hor uh, dira sei horreneko bidaiak eta horrek uh, demora galditzen du Denbora justuki hartuko dugu zuek espero hartzen duzula denbora entrenamenduak bukatuta berreskuratzeko ez da luzaketak edo berra krioterapia otzarekin berreskuraketak egitea olako ekiten duzue? Nik eh, pertsonalki eh, ez dut eh, krioterapirik eh, egiten. Aldiz luzaketak egiten haitut eh, noiztenka, ez da, ez da irregulara. Zuk, Joana? nik eh, ez ditut bate usuiten. Baina badakitegin behar direla, baina anzten dut edo flema badut. Eta baina bestenez, e, dut deusiten, ola errekuperatzen dut. Baina ez duzuena bari, gana idut luzaketak egin behar dira gorputzerako on baita, baina adibidez kurbatur edo olakoak eh, sentitzen eh, badituzu egiten dituzu ala ere pixka bat? E, eh, baitut, bai, baina usutan ez ditut senditzen, e, zuiten baituten ustez. Edo ez baitzira serioski entrenatzen? Edo ez bainiz <laughs> serioski entrenatzen. Eta parentesia bat idekiko dugu, behar bada Euskarari buruz, oaikoan, Euskarak, deia Euskara erabiltzen zuen zuen eh, taldekideekin? Nik eh, bai, uh, bakitenekin, uh, entrenatzailearekin ere, eta gero uh, badakit uh, atarratzen erabilia dela, irisakin ere, ez dugu, ez dugu hainitz erabiltzen ere taldean. Zer da, taldekide guziak ez baita kite? Hori da, ez, mm, dira denak eh, ikastolan, uh, ikastolara joan, edo ez dute denek uh, ikasi, beraz uh, denek ulertzeko uh, frantxara dugu, eta maliruski, bora uh, bera. Joana, zuk airetik elkartean, ala ere, usteute Euskara initzira biltzen dela, edo gutxi berda trompatzen izala? Eh, be, guk trebaketetan ainitz eh, girenez, eta ez dutenek denek eh, untsa praktikatzen, ez dugu erabiltzen gure artean, baina gero batzutan e, etxe era praktikatzen dugu, eta gero beste ulertzen dute, beraz e, frantxez erantzuten dute, edo hola. Erran duzu zinez dela, erran nahi baitu, somatizte trinketan uh, eh, aldi berean? Eh, entrenatzen girearik uh, edo laf, sortzi gira, sortzi edo amak, eta be, kadeteko uh, ekipak guziak elkarkin entrenatzen gira, eta hola itzultzen gira ekipak nahazten ditugu, eta hola aldatzena ez gira beti berdinarekin aritzen. Eta, ara, be, amak girenez ez dute denek uh, praktikatzen amarrala ere, pilotan trinketa batean, hain itza, segur da, taldeak aldatzeko aukerak bat direla, baina eh, ez da pizu pixka, fet, joko, jokoaren denbora mugisten du ez pixka bat. E, Gutioa egira, baina kanpoan direnek ez dut deusiten, gure entrenatzeileak eh, fisikoa iten arazten dauku. Eta beraz, eh, be, ezkira inoatzen, nahizetan egin uke jahirik egon bi partiren artean. Ah, ba aussi, hola eh, aukera edo emeia justuki eh, jartzeko eta ez eh, entrenamenduetan segitzeko. Ba, nahiago, seurda nahiago dugula haritu trinketan eta ez egin. Gainera ez dugu mozkerarik bien artean eta hor gira denbora hona pasteko ere ez gira bortxazor dena irazteko edo albezain bat askartzeko eta bekioa Zuk ere berdin badan nahi hori hor eh, jarrik egoiteko? Batzutan bai, ez dugu auturik. Guk eh, baugu entrenatzaile eh, biziki zorrotz bat, beraz ondorioz beti entrenatzen gira eta beti aktivitatean gira. Entrenatzaile zorrotza, nik uste dut, Matio ezagutzen dut, eranen dakote, hori duzula. hori azka sumazo entrenamenduan ez baitu zigorrik emanen. Ai, ai, Ez dut pentsatzen. Eta Euskarari berriz eh, heldu giten bai, eh, aipatu duzu guti erabiltzen zenutela, baina Euskarak baluke garrantzia bat zuen kirolari bizian ala ere pixka bat, edo bat ere ez, eh? Ba, iso da, eh, obelita izkela Euskara praktikatzea, bo gero kantxan girelarik mintzatzeko Euskara zaigirea, baina... Baina da gure artean eh, Euskara bagina obekio izan entzela, baina gero ezin ditugu gauzak bortxatu eta Euskal eh, kirolariak eskaz dira ere behar bada. Behar bada. entrenamenduekin eta Euskararekin hortan eh, utziko dugu eta beraz pixka bat hor elikadurako, e, elikadura aipatuko dugu, ez egiten zer pentsatzen duzuen elikaduraz? Nik uh, pentsatzen dut... Uh... Ere, uh, placer hartu behar dela, ez gira behartuak eh, ongi beti jatea eta osasunarentza garrantzitsua da, maina etzat ere uh, plazera nozioa eh, garrantzitsua dela, garrantzitsua dela pentsatzen dut. Oi, Joana ikusten zitut irri zaizidela ostiondik, helikadura aipatuta, zer da, helikadura ekin badaulako zait? Ez baina, ustez, uh, ez gira festugu objektiboa bortxaz uh, biziki azkar izaitea edo beti irabaztea, beraz ez dugu objektiburik eh, erranez eh, untxaian behar edo fe, behar dela kasuik egin, beraz eh, jaten dugu normal eta maiten dena kantinan eta ez dugu bortxaz eh. zeit aldatzen gure alimentazioari. Bon, hori guaitxetan ikusiko dugu elikaduraren partea dinen eh, delako eta ea, zer aipatuko duzen besteik. Beka emankizuna segitzen ari ziste, biharko kirolarien eh, lehen emankizuna dela, gurekin peio etxebest eta joan ahistoi eh, ditugu, eta hoa etxetan eh, likaduraren lehen iritziak ukan ditut zien, zien aldetik. Beraz, jaten duzuen ari, kasu egiten duzue, zuk joan aipatzen zinuen, justu hain zin, emaiten zaizuna jaten zinuela. Bai, eh, nik ez dut bortxaz kasu egiten eh, kirolarentzat jaten dutan ari, baizik eta eh, e, ja, fe badena jaten dutala eta maite dudana edo plazerri maiten da, dautana. Zuk peio, plazera aipatzen zinuen, zer da, e, kasu egiten ez da plazerrik hartzen al? Nik uh, eh, astean ez dut uh, sobera kasu emaiten. Aldiz, uh, partida egunetan uh, kasu emaiten dut jatea uh, adibidez pastak jaten ditut. Uh, Berdin. Oila askoa eta dena. Eta gero partidak uh, berant eh, direlarik eh, hartzen ditugu uh, fruituak, uh, <laughs> Hala, beraz, hala ere, nahiz eta astean zehar hola nahi duzuena jaten duzuela, partidak haintzin hala ere ez duzue, olako adibes partida bat biontan duzulaik ez izte eguerditan hasiko burger handi baten jaten? Ez, ez, fe, en, nik ez, nik gehiu janen pastak edo ihisa edo gauza uh, eh, osasungarriagoak eta bestenez partida eta gero be, behitz haste. Eldu den partida arte. <laughs> bai. Alimenta, alimentazioa aipatzen dugu, dietetik alari batzu, deia ikusi dituzue, edo justuki zuetaz eh, biziki urgun nahitzori. Ik ez ditut uh, sekulain ikusi eta ez ditut uh, ikusi nahi. Zuk joana, gero aipatuko dugu peio bainan joana. Euh, nik ere ez ditut sekulan ikusi eta ez dakit berba egun batez ikusiko ditut ikusiko. Zendako ez dituzu sekulan ikusi nahi peio? Netzat eh, berba eh, nongi diatea eh, dute, me, nire barazkiak diatea eta hola, berba plazera hartzen aldugu, me ustez eh, bat ere euh, placer handi euh, bat eh, eragin dezake. Gero batzutan dietetik alariek txilmil hori eh, aipatzen dute eta hor bai pizza bat jaten alduzula, baina hastean behin. Ba egia, hori eh, egia ba. Hastean behin baino gehiago pizzak eh, jaten duzu? Ez ez. Hala ere eh, bai dut, eh, no, egiten dut... pizza ast... edutakoz berdin da. Hastean <laughs> bai, bai. <laughs> behin eta gero... Bon, barba bi, Gero, ez da... Ez ez, ez da gehiago eh, joiten. Joana, izira egiz eta peiotaz trufatzen, zuk eh, pizzak jaten dituzu naski peio bezala edo... Gehiago. Gehiago? Ui, ai, ai. Hori ziena artikoa izanen da, eta bo, gaiala ere kirolariak izanki ez dena jakin nahi. Alimentazioa berritzerea, berritze, itza hori berritzerea biltzen dut, badira kirolariak izaiteagatik egiten diren kontzesioak alimentazioaz gain, justuki. Adibidez, ez dakit, bestetara gutiago joaitea edo lagunekin gutio egoitea entrenamenduak baitira. Bai hori, xaur, bain, baugu uh, eh, trebaketa bat eh, eta lagunak eh, elkartzen badira, ezin gira joan uh, lagunekiran, beraz hori eh, kontzesio bat da, me... gero nik eh, beste lagunak eh, ikusten ditut trebaketan, beraz batzutan berdin zait. Eta nola hartzen dituzu kontzesio horik? Adibidez, entrenamendua izanki, behar badan haizi nuela e, barnategian egon zure lagunekin, untxartzen zuela ere? Bai, bai, gero trebaketan, errandan bezala, plazera hartzen du, beraz, plazera hartzea antre berdinda uh, berdin da, uh, barnategian hartzea, ustez. Joana, zuk, bada olako kontzesi uh, lagunekin gutio egoitea edo besta gutiago egitea? Be, Batzutan, eh, gure partirak igandean dira, beraz, uh, larun bat atxeko bestak uh, anzten Eta batzutan ere partidak larun, ba-, batetan ditugu, beraz, ostirala berdien, edo Be, esukeda batzutan eh, minimaiten daukula, eh, gaualdiak untxa iruridu baina mm, behartuak gira nahi balin badugu eh, aski uxun joan txapelketan. Hala, beraz, ez da holako, ez da hola aspergarri zinez kontzesio horiek egitea, jakinez gero txapelketetan uxunago joaitea nabaritzen aldela. Bai, txapelketak badirela, bafainik atsumaitu txapelketak badirela Eh, lagunekin elkartzeak baino, eta beraz uh, garrantziak gehiago eman behar dela uh, eh, txapelkitari. Peior horrekin ados? Bai, ino ustez, uh, txapelketan hartzen gond plazera uh, be, berdin edo edo plazer gehiago hartzen gula uh, lagun, lez, lagunen artean uh, egon baino gehiago, me ez dakit nola kirolak beste zerbait ekartzen bai. duela. Bai. Ebe, azken zatira pasa haintzin, ostion eh, joanaren kantua entzuten ginuen, waipzuk, peio kantu bat autatu daukuzu ere, hau da, siberutzen aska kantua, zergatik kantori. Nik hautatu dut uh, kantu hori, uh, eh, partina kaitzin autobusan beti hori uh, entzuten dugulako, eta horrek uh, lasaitasuna ekartzen baitit. Eta... Ebe, kanturi entzun dezagun, joana, de, kanturi deia entzuna entzunaz Bai, bai, eh, sibirutzen uh, eh, konzertuetan edo irratian ere. Ebe, kanturi entzun dezagun ikusteko, berda, entzulezan baitek ez du, bai, ezagutzen. Eh? zien Egin mano preso direnak askatasun arren zain Herria ziekin besalkara handi bat Gure borrokatu zien Egin mano preso direnak askatasun arren zain Armak pausatiak bat kebirian Kundenak betiak takuak betian Zizziak adosten jan batek ez ez Bi gabe egizon batek jabakitzen bakitzen Berra bakitzen dian arbekitzen Bestik beno zuiago ez ikusten ezan Hau baia berratxenetan Bestetak putitzen Gure herriatako borrokatu zien Egin uan obleso denak askatasunaren zain Herriaziekin mesarka Oiek nula herria zapaldina izien Gure sokuan untxaginen Zien legetrasiak traxiak oleen benoreen debekatzen Mitzazia debekatzen Itzirai indararekin erantziten Durda azken interorista Ez zuka ditzen injustizia Gure herrian tako borrokatu zien Egin nuen opresio direnak Askatasunaren zain Herria ziekin mesalkada handi bat Biakako borrokatu zien, Egin oan opresori dena askatasunaren zain Libratu arti nozi erpentsatzian Bi espantzat bete begatzian Zien zain beti beikida heben Da zien rima beti ditzen ditzen Berrin arra begiatzen Ziekin izan dena bai herri batena Txekulan ezkambiatu den Enkarekin bai denan gure herrian kako borrokatu zien Egin oan opreso direna kaskatasun zain Herria ziekin mesarka da handi bat Gure herrian kako borrokatu zien Egin oan opreso direna zain Iberutzen aska kantua entzuten ginuen, peio etxebestek autatua, be, bai, kantu polit bat ere autatu baituzu. Iresker. Beka emankizuna entzuten ari ziste gurekin huaitxetan eh, uh, etorri zisten entzat, Joana Aristoi eta peio etxebest beraz ditugu eskubaloia eta pilota pala edo paletan aipatzeko, azken zatira pasako gira orain eta hau izanen da jakitea ean baduzuen txustengoa zen inguruan kirolean ari ziztelaik. Beraz, eh, nik asteko eh, badut eh, burasoen sustengua eta mm, familia osoarena ere, eta bizikirotuak dira eskubaloiari, beraz, sustengua badut familiaren aldetik eta lagunen gandik ere. Zuk joana? Uh, nik ere bai, aitaren sustengua sustut, bera da gehienetan partietara heldu. Eta gero, be, bai, amarena edo anaiena, baina gutxio. Ikasketak egiten dituzue, pilotan edo eskubaloian ziste, denbora hainitzartzen da ala ere kirolean, beti bada denbora ikasketak egiteko? Guretzat bai, e, bai, eta ene burasoentzat e, batzutan e, pixkat e, zaila e, zaiten ala, eta... Barba lotxa, lotxa dute eh, ez eh, biak eh, akomatza eta... nik gehienetan lortzen dut partidak horren bat irauten dulako eta gero... Bo, astean zaila da dena kudeatzea etxikulanak baitu dulako astean emanak. Baina lere lortzen dut gutxikura bera. Hala, ez da olako aldaketarik beste ikonparatuz kirola eginez eh, ez dela demora aski eh, ikasketak eh, alik eta untsa segitzeko. Batzutan bai, baina deatzen dugu albezain bat. Gertatzen delarik, burasoak aipatzen zintuzten, zuen gibeletik aizirela kirolean eta eta ez dakit notatxar batek hartzean, bat zigorrak kirolari lotzen dituzte edo sekulan. Bate, eni bate. <laughs> Eh, nire, ez bate, ez dute, ez dute pan, pentsatzen erin ustez. Baita kite, zientzat biziki garantitxua dela kirola, edo... Edo, erten, baitute, eh, beste gauza batzuen gatik dela, duez larun baten jo eh, lagunen ikustat, ez bainitz etxen egon, eta ara. Ondoko urteetan, zer egin nahi zinukete, ikasketetan edo lanbide bezala, bauzi ideiarik? nik uh, baitut eh, dudak, uh, eh, bar bat staps, Mosailan txartu nahi niz, edo kine, kinesterapia eskola batean. Kirolari askilotuak diren bigauza ala ere ez? Hori da. Zuk joan nahi deiarik edo zoino? Uh, nik ideiargerik ez dut, baina gero baditut ideitipiak peio bezala, uh, staps edo edo kine, fe, gero ez dakit bate. Ah, ideia berak aski, aski urbilak dituzue. Kolokan izanen gira. <laughs> Nik ez dut dena jakin nahi ere, eh, zen artean. Ondoko entorkizuna aipatzen baitugu, nola ikusten duzie kirol mailan huai, zien burua, bi, hiru, bost edo amar inburian? inburian. Nik uh, aipatu dugun bezala haintzin, uh, eh, nina atarratzeko eh, eh, lehen taldean eh, parte hartu. Gero, bakit lan karga handia dela, me presniz lan karga hori gaintza. Lan karga aipatzen duzu, momentukotz bide bideo zira? Hene ustez bai. bai, bai, ustez bai. Eta zertan bak zinuke indar gehiago egin justuki bururaino eramaiteko helburu hori. Hene ustez lan eh, fisikoan, uh, trebak eta fisikoetan uh, gehiago parte hartu eta indar gehiago egin. Zuk joana, hola, geroan, hola ikusten, zer dira zure helburuak sinpleki? Eh? Nik ez dut bortxaz elburu finkorik, ez dut, ez dun nahi bortxaz profesionala bilakatu edola. Baina gero erortzen bazaut, be hobe, baina ez dut bortxaz idei hori ene buruan eta nahi nuke hola sigitu albezain bat uh, iraziz eta albezain bat eh, denburaz uh, eh, sigitu. Beraz, zien burua prest ikusten duzie, justuki lagunak oino gutiago ikusteko eta gehiago entrenatzeko, zertan ze espiritutan ziste, joana? Ebe nik ez dutan ez kompromiso handirik egiten momentuko lagunen ez, ez ikusteko edola. Uh, bai, bai, egiten alituzke gehiago, berbalin bada, bai, baina. Ara, zuk peio? Ah, nik ere berdin eh, eiten ditut, eh, batzuk deia mm, gehiago eiten alitut ere. Eta zuen ikasketak eh, aipatzeko berriz ere, zein, zeinek zerrek du eta um, mm, lehen asuna, kirolak edo ikasketak. Zer da? Adibidez, eh, zuen ikasketak egiteko, kirola bai ala bai eh, segitu beharko duzue? Mm, Bai, bon, ikasketek eh, dute lehentasuna e, ene irudiko. E, kirolak ere, e, bar, bar inbaut, gailitu kirola ikasketen zat, gailituko dut. E, ez dakit, ongi e, hartuko duna ez. Beraz, kirolak, ala ere, badu garrantzia. Itne ustez itzulea egina dugu, zerpentsatzen uzia. Bai, netzat ere, bai, hor, dena errandugu. Berra da, Joana, ez baituzu kaldera honi erantzuna? ikasketek, adibidez, ezakit, eldu den eh, ikasketak, uh, eh, eldu den ikasketak tolosan edo bordalen edo parixen egitekotan, pilota beti segituko zenuke? Be, berba, pilota utziko nuke eta beste kirol bat eginko nuke, han uh, eh, simpleo dena, ez ustez, ez ditugu trinketak edo eskerpaetak erreski atxamanen, han. Baina, be, behar balin bada gutxitu, bai gutxituko dut, eta behar bada gelitu pilota, pilota gelituko dut ere, baina albezain eh, luzaz eh, txikina inuke alere. Prestina, ezke biak ezakit lau urtez, irabat dena gelditzea, ikasketak iteko, eta gero behiritz hasteko. Berba dena gelitu gabe eh, posibeda ere, ba, entrenamendu bat egin hastean Edo... Gero iten aldugu beste kirol bat ere, adibidez, eh, korrika egin, parke batean edola, fe deia zaida, fe ez da ahungelitzen bagenu bezala. Peio horrekin ados? Bai, ados niz. Ebe, azken itza hortan utziko dugu beraz Mile eskerrainitz peio etxebest eta joana arriztoi gurekin eh, izanik eta espero alduden, diren urteetan zien izenak entzunen ditugula eskubaloia eta pilota munduetan. Mile esker zuri eta mile esker gure irratiari. Hai, esker eh, gomitagatik talaster arte. Are izan untsa eta erran bezala beka eman kizuna, ez dut espaituta ino zehaztu, hilabete guziz entzungaiukan enduzue eberaz urtariletik eh, goiti, Eta beraz nik usten ziustet, elduden hilabetea arte. Aio denak, izan